я й надалі називатиму його по-французьки. Вона заговорила до нього по-німецьки. Він довго нічого не відповідав, але потім почав відповідати їй. Вона, очевидно, знала, як викликати його на контакт у такому стані. А я стояла і не знала, чи йти мені звідси геть, чи лишатись рідко коли зі мною бували незрозуміліші ситуації. Коли я нарешті сказала, що піду, вона зробила мені знак затриматись. Коли жінка звернулась до мене, Мішель, який був трохи заспокоївся, знову почав поводитись неадекватно став викидати речі з валізи, ніби що шукаючи, став ревіти без слів, як звір. Я подумала, вона б мала зараз зробити йому якусь ін'єкцію. Вона, певне, знає яку. аж приця повинна з собою мати але замість шприця вона дістала зі своєї великої сумки картонну дошку із закріпленим на ній аркушем паперу і срібний олівець і простягла це йому. Мішель схопив ці предмети, як дитина, сів на крісло і тут же почав малювати. Мені здалося що малює він професійно. Так воно і виявилося згодом. У мене зберігся той малюнок. Більше того, мені пояснили, що той малюнок був проектом майбутньої скульптури. Жінка, якої, якщо бути чесною, я боялась, більше того, той переляк, який я відчувала в її присутності, був одним з найнеприємніших відчуттів за все моє життя. Звернулась до мене досить привітно, і мене попустило. Хоча я прекрасно розумію, трохи прихилити до себе жертву є один з можливих способів маніпулювати нею докладаючи менше зусиль. Але сестра Мішеля заговорила приязно, і мені стало трохи легше. Вона подякувала мені за увагу до її молодшого брата, який є людиною вкрай вразливою і емоційною, і з ним трапляються нервові зриви. Я мало не сказала їй, як він злякався чорної фігурки на ліжку, але мене стримало небажання афішувати наші стосунки і наше розстелене ліжко. Але я сказала, що так і не зрозуміла, що саме так пильно шукав він у Львові. Да, да, підхопила сестра Мішеля нові що-то нашлі? Вона дуже ретельно зробила наголос на слові «что-то» і пильно глянула мені у вічі. Знов таки, я не була готова до такого допиту. Я розповіла про манускрипт і про те, що Мішель кудись заховав його хоча й обіцяв віддати його мені, а собі мати фотокопію. А фігурки? Фігурки там билі? улесливо спитала вона. Ніяких фігурок не було, обурено відповіла я. Тоді вона звернулася до нього присіла навколішки перед кріслом, де він сидів, підібравши ноги зі своїм малюванням на колінах. Говорить німецькою. Де фігурки? Я тебе питаю, де дерев'яні фігурки? спитала вона його. А потім ще раз, ще раз. Я не знаю німецької, але ці слова звучать у мене в вухах і досі, вимовлено огидним, їдким голосом тої жінки. Це тривало мало не годину, а втім, я не дивилась на годинник. Я зрозуміла, що не допоможу Мішелеві і не дістану пінзелевого манускрипта. Я рушила до дверей, а вона затримала мене. Точно нічого не було.